Thank you. ังกับฟังกละทำสิ่งที่เราทำเป็นสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เราได้ยินเป็นสิ่งที่เราทำก็ก็ประกอบกันพอดี嗯，练习以后，再来听，听了以后，再去实践，实践以后。 再来听，听了以后再练习，对我们的身体很有帮助。这方เงยให้จำเอาฟังแล้วไปทำฟังแล้วไปทำถ้าทำแล้ว มันเป็นอะไรไม่เกิดอะไรขึ้นมาให้ 听了以后，不是让大家记下来或者背下来，听了以后，让大家去做，实实在在的去做，老老实实的去做。

าสนาเริ่มต้นสร้างพุทธการมีการสอนกรรมฐานกันเอ่านั้นอันอื่นยังไม่มีการศาสนาต้นต้น 如何去修行？如何去实践？修行不是从书本上去看，修行是从自心上下功。嗯，第二个。 ตั้งแต่วันเพ็นเดือนแปดหรือวันเพ็นเดือนสามเนี่ยสอนกรรมฐานทั้งนั้นมีพระหารเกิดขึ้นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบลูกภายในแปดเดือน มันเป็นคือพระจันทร์เต็มดวงเดือนแปดพระจันทร์เต็มดวงเดือนแปดวันอาสาฬหะถึงวันมาฆบูชาคือ อนแปดจะเป็นเดือนพันจันทรคติเดือนเดือนเดือนแปดเป็นเดือนเดือนสองภายในแปดเดือนมีพลังงานเกิดขึ้นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบลูกพอรู้จากวันก็กลางกรรมฐานก็ไม่มีที่การสอนอย่างเดียวอเ我们从八月开始讲，一直讲到三月，从八月到三月。 是一直在讲如何从自身上修，如何看自己，如何修观。ไม่ง่ายมันอยู่กับเราแล้ว กายก็มีเอาสติมาตั้งไว้ที่กายให้รู้ตัวตัวตอนขยันรู้ 是多么宽，是多宽广啊！这是开眼嗯，很简单，不难，没有大家想象的那么复杂。念头一起，有觉知的知道，回到当下。只有活在当下，才能做到觉性圆满。觉性圆满，才有智慧。 เราขยันรู้เป็นหลักเป็นฐานเป็นที่ตั้งไว้ อันอื่นจะเกิดขึ้น อันอื่นจะเกิดขึ้น อะไรก็ตามไม่มีความรู้สึกตัวกลับมาหาที่ตั้งเอาไว้用功，不断的用功，用功的过程中，不管发生什么，不管出现任何的境界，都 马上看见他，然后心中的啊回到当下的动作上。ขณะที่พระพุทธองค์ทำเรื่องนี้อยู่ ก็เหมือนกันกับเรา อาจจะคิดถึงอะไรต่างๆเปรียบเทียบ คิดถึงเพียงพาราหุนคิดถึงประสาทสำโลคิดถึง สาสนงกำนันในมากมายกลับมาที่菩提树上。哦，对不起，我说错了。悉达多王 ะติไปในกาลนั้นนะหนึ่งวันถึงเจ็ดวันลองดูหนึ่งเดือนถึงเกิดเดือนลองดูมันจะเกิดอะไรขึ้นให้พิสูจน์ตามตรงนี้ไม่ต้องไปเชื่อใครทำตามทำตามที่พระพุทธเจ้าสอน 有决心的去知道，婆婆想起自己以前的事情，她也会有决心知道。呃，我们今天也一样，从一天到七天，从一年一个月到七个月，大家也试一试，试一试。 活佛说的，是不是正确？你可以从你的实践中找到答案。那么， <coughs> 龙，龙，不当龙不龙来不当。

ได้แสดงออกเป็นคำถามต่างๆนั้นนั่นก็คือความหลงนั่นแหละที่มันคิดไปตามความคิด แล้วก็ไม่สติขณะที่มันหลงคิดไป เอาใกล้ๆกลับมาปฏิบัติที่กลับมาหาที่ตั้งเอาไว้เสมอ 你一个不怕没关系，你一个不要一直觉得啊自己怎么那么没用，怎么又跑到镜头里面去了？啊，轻松的看见他，轻松的回到他家当中，你没有错，就是。 งไปตามความยึดหลงไปตามความสุข หลงไปตามความทุกข์ ไม่มีสติรู้ประสบการณ์ มันรู้ หลง มันรู้ที่ไรเอามัน หลงที่ไรรู้ที่นั่น หลงหนึ่งครั้งรู้หนึ่งครั้งหลงลอยครั้งรู้ลอยครั้งมันรู้เท่ารู้ทันแบบนี้นีแหรอุณค่ะ 也不怕，越离越好，越苦越好，因为我们妄念来一次，你一次，你就能觉知一次，他又来一次，你又觉知一次，意图越多越好。 您就是一个很好的教科书，这本教科书比所有你读过的都好。您一次知道一次，您一次知道一次，您越多，你的决断力越强，您越多。 你得到了智慧慧通。ที่ว่าความรู้เนี่ยหมายถึงความรู้สึกตัวนั่นหลงไปกับรู้สึกตัวประสบการณ์มันพอดีเออที่มันหลงทำให้รู้ ประสบการณ์บ่อยๆร้อยทั้งวันหนงนั่นก็เกิดความชำนิชำนาญเห็นความหลงไม่จริงความรู้จริงกว่าความหลงไม่จะทนธ 框住，变成框，不得了。马上觉知，再迷了，马上觉知。迷没有错，只有觉知到自己迷了，才是真的。 มันหลงไปให้มันทุกข์ลงไปให้มันจุกลงไป เราจะรู้จะตัวเทำนั้นกลับมารู้จะตัวเทำนั้น อย่าหลุดไป เรียกว่ากรรมไปที่ตั้งเอาไว้就让他迷，就让他苦，就让他乐。我们 节期、节期、ร祷、祈祷。ก็ขยันกาให้เราทำความเพียรความเพียรท่านถ้าให้เราหยุดความเพียรนั่นก็คือความหลงให้เห็นมันมันขยันก็รู้สึกตัวมันเกียรท้านก็รู้สึกตัว เนี่ยคือ

有洁癖的人是非常精进的。เอาจนว่ามีสติเป็นเจ้าของกายมีสติเป็นเจ้าของจิตใจให้กายมีเจ้าของให้จิตใจมีเจ้าของเป็นความรู้สึกตัว我们要做身的主人，我们要做心的主人。 让决心变成身的力量，让决心变成心的力量。我们的身心啊都有这些，这才是我们讲的，是吧？那是，那你们就比那你们教爽，爽多过增，爽多过增。 อะไรก็ตายเรียกว่าสมสมหลายอย่างจิตใจก็เช่นกัน หลังดีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นจากใจเราเอาใจไปใช้ให้สุขให้ทุกข์ให้โกรธให้โลภให้หลง เพราะนั้นเรียกว่าสมสอน เป็นกายโสเกณีเป็นจิตโสเกณีใช่ไมได้ 再转，再转。我们的心啊，不能有觉性的啊去做一些事情；我们的心啊，不能觉知到自己拥有。 的身和没有决定的身，没有决定的心，完全不同的。嗯，大家在七天应该有个很好的体会。 มันเบาๆพอมาคิดกันมา อาจจะยิ้มจัหน่อย รู้สึกตัวเบาๆตอนนี้ก็พอบางคนไปไม่อยากหันคิดก็คิดบางทีเวลานอน ไม่อยากแค่มันคิดมันก็คิดในเวลานอนจนนอนมันหลับไม่สมแล้วกลับมาเวลามคิดไปกลับมาวดรู้่ึกตัว不想让念头来，念头不断่ 觉知力不够，因为我们没有决心。如果我们有决心，当下每一件事情都应该清清楚、明明白白。阿弥陀佛，哎，念佛呢？你老念佛，但是念佛的佛，你老念佛，但是念佛的佛，阿弥陀佛。 ถ้ามันเป็นแล้วไม่ต้องยกมือก็ได้ มันจะรู้ของมันเองเวลานี่ต้องหัดเราหัดอ่านหนังสือต้องดูกระดานต้องเขียนเดี๋ยวนี้ต้องหัดมันจะมีอยู่แล้ว มันรู้แล้วแต่เนี้ย练习多练习，嗯，一定要学会它其中的技巧。 学习力很强的时候，你会发现回到日常生活当中，从大的事情到小的事情，从粗的外面一直到最细的外面，你都清清楚楚、明明白白。一定要学会，这期间内一定要学会。 答问。基础打不好，有的人说，我会直接在日常生活中去觉知。可是基础打不好，你发现你回到日常生活当中，你做不上功，你老老实实的在这好好的把它学会。这老婆子了，还没地有。 ปกติปกติเป็นบ้านของจิตใจปกติไม่ใช่ดีไม่ใช่ร้ายปกติ如果我们学会，如果我们学会了。

ต้องรู้สึกตัวเป็นบรรทัดฐานหัดว่าเมื่อวันเรานอนอยู่เพื่อนนอนนอนก็มาทำมันยืดไปรู้สึกตัวรู้สึกตัวถ้ามันคิดอีกรู้สึกตัวหัดให้มันกลับมาหัดให้มันกลับมา เอาไปมามันก็อยู่เป็นที่เป็นทางเรียบร้อย าศัยกลายเป็นมิตรเนาะ 你的当下。就连睡觉的时候也是一样。嗯。กบอกแล้วบอกคงบอว่าว่าของจิตปนได้ไม่สูงไม่แค่ปกติปกติเป็นว่างของจิตใจ ี่ยไม่ใช่สอนให้รู้สอนให้มันเป็นทำให้มันเป็นไม่ใช่เอาความรู้ความรู้ความรู้ยังใช่ไม่ได้เช่นรู้ว่าโกรธไม่ดีเรายังโกรธทุกข์ไม่ดีเรายังทุกข์เอาจนมันไม่ต้องไปทุกข์ไปโกรธมันจะเป็นปกติของมันแล้วเนี่ยให้ทำให้เป็นทำให้เป็น我们已经在佛里面 迷失的太久我们已经在乐里面啊，执迷的太久了，啊，我们的人生已经浪费了很多时间，啊，大家应该啊抓紧时间，珍惜这期间宝贵的时间，啊，好好用功，学会，学会觉知。 学会知道，让自己学会保持觉知。ไม่ใช่เท่าเดิมชีวิตของเราตัวเจ็บเจ็บตายเวลามันจะเวลามันเจ็บเราจะทำงานแล้วมันจะตายเราจะทำยังไงไม่ตายเพียงอะไรมันเกิดไม่เจ็บคืออะไรมันคือเห็นมัน เห็น เห็นเราไม่เป็นเห็นมันแก่เห็นมันเจ็บกันตัดดูแลอย่างดี ดูแลความเจ็บอย่างดี เก็บสายให้อยู่ที่กายอย่าไปยุ่งไปยากเลยมันจะจำไม่จำนานเหนือสามเกิดเจ็บเจ็บตายถ้าคนกดีแล้ว你知道，已经生老病 你就这样轮回多少次了？不用说过去的事情，当下，我们每个人都有生老病年定过死，那不是我生我老我病我死，都听懂？ 自己拜拜，而且这是人生最有价值的事情。ปฏิบัติธรรมคือมาดูแลตัวเอง ดูแลกายดูแลใจ อย่าปล่อยกายปล่อยใจไปสุขไปทุกข์ดูแลดีๆจนมันปลอดภัยจนไม่มีภัยกายไม่มีภัยจิตใจไม่มีภัย 念佛啊，念佛观，从头到尾。修行就是练心，在心上下功夫，把你的心看好，你会发现你的心没问题，你的身没问题。